sizga salom mart yigitlar bizdan salom ey shahidlar endi mujohid birodarlarimizdan shahid Abu Muhammad ma'ruzasini tinglaylik orzusiga yetgan ey do'stlarim Alloh huzuriga ketgan ey do'stlarim Havas arzusiga yetgan ey do'stlar huzuriga ketgan sizlarni ulug' islom dini bilan hidoyatga boshlagan va qur'oni sallallahu aleyhi ve alayhi tarafından tefsili tafsiliy sharhlanib bizlarni islom dinining ta'limotlariga hidoyat qilgan ulug' Allohga hamd sanolar yo'llaymiz. Va Qur'oni Karimni sharhlash va izohlash orqali bizlarga shariatning ahkomlarini tafsiliy bayon qilib tushundirgan rahbarimiz va yo'lboshchimiz Muhammadur Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga durud va salomlar yo'llaymiz. Alloh hammamizni bu yo'lda mustahkam va sobit qadam qilsin. Allah hammamizni bu yo'lda qilgan va'dalarimiz va qilgan ahdlarimizga vafa qilgil nisb qilsin. Alloh taolo bu yo'ldagi har turli mashaqqatlar, har turli fitna fasodlar, har turli yo'llardan ozdirdigan shaytoniy vasvasalardan Alloh taolo o'z rahmati orqali bizlarni saqlab qolsin va qo'g'dab qolsin. Agar Alloh bizlarni o'z rahmati orqali qo'g'dimaganda, o'z rahmati orqali hifozat qilib saqlamaganda biz bugungi orqa-orqadan mavju urup turayotgan orqa-orqadan birsidan birsi katta ustimizga tushayotgan fitnalardan salomat qolishimiz bu mumkin emas. Buni hammamiz ko'rib turibmiz. Shuning uchun Alloh Teala bizlarni mana bugungi bu fitnalardan saqlab qilib o'zi rozi bo'lgan yo'lda mustahkam mong'il nisb qilsin o'zbekiston islom harakati rahbarlik tarafidan mujohidlarimizning yuqorisi bir yil oxirisi 7-8 oy orliq muddatlarda bir-biridan ayrilib bir nechisi shahodatga erishib va bir necha qarindoshlarimiz asir bo'lib va bir necha qarindoshlarimiz do'st birodarlardan hamsangar ağaynilaridan ayrılıp bir neçe müddetini ötkizgenlik münasibeti bilen bugün mücahit kırındaşlarının bu bir-biri bilen uçuruşup, imanlaşıp, bir-biri bilen uchrashgan hol ahvol so'rgan bu majlisida Allah'ın mukaddes kitabı ve rasulimiz sallallahu aleyhi ve sallamning hadislerden, bir necha ayet ve hadislerden bahramand buluşka bu majlisni tashkil qilganligidan men ko'p xursandman. Allohdan bu majlisimizga barakat va rahmat tilayman. Alloh bu ijtimo orqali bizning qalbimizni ham axloqimizni ham faoliyatlarimizni Alloh birlashtirgul nisb qilsin. Innalloha ma'as Shak shubisiz Allah va taala va u Alloh taolaning rahmati va Alloh taolaning yordami ve Allah Teala'nın nusreti çuqum sabr qilg'uchilar bilan birge, Ha sabr qilg'uchilar bilan birge. Shuning için qarindoshlarimiz Allah'ın kitabı esilish, Rasululloh sallallahu aleyhi ve sallamning sunnatlariga esilish ve ixtilof qilishmaslik ve ixtilof juz'iy kamchiliklarimizni, juz'iy ixtiloflarimizni bir tarafga qo'yib, biz oliy maqsad uchun to'planganmiz, oliy nishon uchun to'planganmiz. Musulmonlarningki mukaddes. islom davlatini, islom xilofatini qurish va islom bayroqlari lapildigan islom diyorlarida qaytadan islom bayroqlarini turgizish va tavhid bayroqlarini lapilditish uchun oliy maqsad uchun jug'lashganmiz. Unda bo'lgan ekan biz juz'iy ixtilofat, o'zaro ranjish, o'zaro xafa bo'lish, o'zaro bir-birimizga hasad qilish, o'zaro bir-birimizni ko'rinmaslik, o'zaro bir-birimizdan oddiy ishlar bilan ranjish bu ishlarga sabr qilishimiz bu muhim. Biz küfrünün, tağut hakimiyetlerinin zulümlerine sabr qilishga tayyormiz. Lekin o'z hayotini Alloh yo'lida taqdim qilish uchun kelgan qarindoshlarimizning ozgina bizga yetkazgan azar kulfatlarga sabr qilishga biz tayyor emasmiz. Ajib. Biz tog'ut hokimiyatning tayoqlarini, zindonlarini, qari kamirlarini, haqorat qilishlarini hammasini ko'tarishga tayyormiz, sabr qilib yuramiz. Lekin bir oliy maqsad g'oyi uchun jug'lashgan, to'plangan qarindoshlarimizdan ozg'ini yetgan azar kulpatlar sababidan sangarni tashlaydigan, maydonni tashlaydigan, ha, buni bilan minib bo'ladimi? Bular bilan jihad qilib bo'ladimi? Biz perishti jamoatni tepishimiz kerak. Mana shunda azar vasi bo'lamdi, davomliq mana kelamdi degan mana bu shaytonning vasvasasi orqali mana bu qarindoshlarga sabr qilinmaydigan qarindoshlarning ozg'ini yetkizgan sahvan xatoliklarga sabr qilinmaydigan holatlar bizda bor. Shuning uchun e, biz bu sabr qilish to'g'risida e, bir mezmunlarını mazmunlarni qisqacha qarindoshlarimizga va birodarlarimizga so'zlab E, Bizning peshqadam olimlarimiz va ustozlarimiz bu sabr qilish to'g'risida e, bir e, mazmunlarni o'ttirib qo'ygan. Sabr qilish to'g'risida biz Alloh ki sabr qilinglar degan oyatiga asosan yana bir oyatda sabr qilinglar va sabiru sabrda musoba qilishinglar. Sizlar sabr qilishda bir guruh bilan ro'baro kelsanglar, ana shu kuffarlarni sabr qiladi. Sizlarni sabr qilasizlar, lekin sabr qilishda sizlar cho'qim yengishingiz kerak va sabrda boshqalar bilan musoba qilishinglar kerak degan sabr qilish va sabiru va robitu jihatni kutib turish va ribot qilish Mana buni Alloh taolo boshqa oyat karimalarda ham bizga bayon qilgan. Biz urush maydonlarida kelgan musibatlarga sabr qilishimiz kerak. Do'stlarimizning shahodatga erishib, jasadlarining pora-pora bo'lib, jasadlarining titmikatan bo'lib, dushmanlarining bombalaridan va o'qlardan o'z qo'l putlaridan arilib yotgan jasadlarni ko'rgan vaqtlarimizda, urush maydonlarimizda biz qattiq sabr qilishimiz kerak. va dushmanning bizlarga qilgan hujumlari va ma'naviy, moddiy hujumlariga sabr qilishimiz kerak. Bu biz sabr qilishga tegishlik sabrining eng birincisi. Ikkinchi, as-sabr ala tulit tariq. Biz tanlab mangan yo'limizning uzun safar ekanligiga haqiqiy tan bu yo'lning bir umrlik programma ekanligini tunib yetib, yo'lning uzunligiga sabr qilishimiz kerak. Shuning uchun bu yo'lni Ali polo, Ali tamoqlarning ustida, restoranlarda o'tirib, yaxshi yakşı davetlerini yaxshi da'vatlarni anglab, hijrat to'g'risida, jihad to'g'risida o kızıkarlık, şücaetlik tashviqotlarni anglab, güldüyle kep kagan. Lekin bu yo'lning bir umrlik programma ekanligi inson balog'atga yetib hayotidan ayrılganı qadar davomlashadigan yo'l ekanligini tonumay, xato yo'l besib qolguchilar yerim yo'lda qolib qoladi birodarlar. Shuning uchun biz ikkinchi sabr qilish nuqtamizda yo'lning uzunligiga sabr qilishimiz kerak. Law kana aradan qariban va safaran qasidan lattaba'uka walakin ba'udat alayhim ash-shuqqa. Alloh taolo Qur'oni Karimda ey Muhammad alayhisalom siz ilib manga yo'l, siz bularni chaqirayotgan yo'l bir haftalik yo qurultay, yo bir 2 soatlik yig'in, yo bir 2 soatlik jo suhbat iymonlashadigan, yo bir haftalik beriblan qo'lga tiz qo'lga keltirib ilib keldigan g'animatlar, uljilar bo'lgan bo'lsa, bular sizga cho'qim hammasi agashgan bo'ladi. Lekin bularga bu yo'lning uzunligi va bu yo'lning va bu safarning mashaqqati bularga intayin egri keldi. Shuning uchun bir turkum kishilar sizning chaqiriqingizga avaz qo'shmay, ular munofiqona sabtin qab qilishga urinmoqda deb Alloh taolo Qur'oni Karimda o'zi bayon qildi. Shuning uchun birinchi biz jihad maydonida kelgan musibatlarga, do'stlarimizning shahodatiga, qarindoshlarimizning shahodatiga sabr qilsak, ikkinchi bu yo'lning bir umrlik program ekanligiga, yo'lning uzunligiga sabr qilishimiz kerak. bu yo'l bir ikki qatimliq ham jang bilan bir ikki qatimliq hujum bilan yo bir shohikut vaqasi bilan yoki bir ikki qatimliq hujum bilan tugab qoladigan yo'l emas qarindoshlar. Bu yo'l bir umrlik programma balog'atga yetgandan tatib Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadisiga asosan al jihadu madin ila yawmil qiyamah degan ta'limotiga asosan islom va kufrdan iborat bu ikki lager, ha, ikki guruh mavjud bo'ladi ekan, bu ikki ideologiya mavjud bo'ladi ekan, bu yo'l davomlashadi. ta Adem aleyhissalatu vasallamning davridan tortib ta hozirga qadar, ha, ta hozirga qadar bo'layotgan kurash, bo'layotgan jang hammasi islom bilan kufr o'ttirsidagi kurash. Ergiz bo'shab qog'ini yo'q. kuchliqlar seni o'ltirmen degan ojizlar o'ltirilgan. Mana bu ideologiya sayasida mana bu iymon bilan kufr o'ttirisida kurash davomlashib kelgan. 3. As-sabr ala shubahatil muhazzilin vel musabbitin. Üçüncü biz saflarimizning orasida, islom qo'shunining orasida, islom mujohidlarining orasida fitna fasod tug'dirib, sabtdan qoldirib qilishni, sabtdan qarindoshlarini chekindirishni o'ylaydigan, sabtdan boshqalarni orqada qoldirishni maqsad qiladigan mana bundan maxfiy pichir-pichir fitna fasodlarni toqat kuchlarning fitna fasodlarga sabr qilish kerak. Mana bu biz sabr qilishdiki yo'limizning 3-chi xil sabr qilish. Mana bu saflarimizda bu mavjud. Bu saflarni biz farishtalar safi qilib quranmaymiz. Muhammad salatu vasallamning qo'lidan ham kagin emas. Sizlar sura Tavba, sura Anfalning tarjimasini balkim siz anglagan, ya'ni to'liq qaytadan o'qib o'tsanglar, davomliq iymon safi qancha kuchlanadi ekan, munofiqlar safi ham shuningga o'xshash taraqqi qiladi. Makkada iymon keltirguchilar la ilaha illalloh muhammadur rasululloh degan hamon musibatlarga duch kelganlik uchun munofiqlar bu so'zni zohiran deb foydalanadigan imkoniyat bo'lmaganlik uchun munofiqlar bo'lmagan edi. Madinaga borgandan keyin zohiran la ilaha illalloh muhammadur rasululloh deb Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning saflariga, masjidlarga kelib birga namoz o'qib, mana bu zohiri iymondan foydalanadigan, uningga netija keladigan xapiliq kelmaydigan, musibat kelmaydigan mezgillar yetib kelganda munofiqlarning sepi kuchayishga boshlagan. Lekin bizda iymon, taqvo, jihodga bo'lgan muhabbat, islom davlatini, islom hokimiyatini qurish va islom bayroqlari lafildigan islom zaminlarida qayta islom qonunlarini tiklashni maqsad qiladigan bu oliy g'oyali kuch qo'shin qancha kuchli ekan, uning ududida munofiqlar va fitna fasod taqat kuchilar va yo'ldan chekindigichilarning g'oldaydiganligi bu tabiiy masala, tabiiy hol. Muhammad alayhisolatu vasallamning davrida birdan sen sadaqatni to'g'ri taqsim qilmading degan, birdan o'ljini to'g'ri taqsim qilmading, muhojirlarga jiq berib ansorlarga azbading degan. Bu amaliy bo'lgan bu narsalar. Davomliq bu fitna fasodlar Kur'an-ı Kerim'de Sürü Tevbe Sürü Enfal'da kayta okuşunlarını müracaat kılımın kerindaşlarımga. Yani Sürü Tevbe Sürü Enfal'ın tercümesini kayıt kayıta muzakir kılıp özlere okuşunlarını tavsiye kılımın. Mana bu e, biz özlere seflerimizde yoldan çekindüğüçü fitne pasatçılarının, fitne pasatlarının bu musibetlerge biz sabır kılışımız gerek. Bunun sabır kılıştan başka ilacı yok. Bununla sabır kılıştan başka hiç kandak davası yok. Shuning uchun karvon ketaveradi, jihad karvoni yuraveradi. Fitna fasod qilguvchilar yo maymun yo ashakka aylanib qolmaydi, lekin to'g'ri yo'ldan chetnab Yevropada, Turkiyada, Amerikada yo ya Germaniyada yashaydigan bo'lib qoladi. Xolos. Ana shu Allohning azobiga yo'liqqanlik, ana shu Allohning azobiga duchor kelganlikdan iborat. Nurg'un saflarimizdagi isil birodarlarimiz, qarindoshlarimiz ana shu yo'lning tariqi yo'limizning uzunligini va bu yo'lning haqiqatini tushunmaganlik uchun bir ishga jangga kirish, bir ishga hujum, bir ishga taarruz yo bir ishga maydon faoliyatidan keyin o'zlarini bu safdan af qilishga shaytonning vasvasi bilan ezib ketgan birodarlarimiz ko'p. Alloh ularni to'g'ri yo'lga hidoyat qilsin va sabit qadam qilsin. 4-chi 4-chi sabr qilish haqiqat da'vatini, haqiqat chaqiriqini davomliq yetkizivergandan sirt kishilarning bu haqiqatdan yuz o'rganligiga sabr qilish. Qanchadan qancha qattiq tashviq qilsang, qanchadan qancha da'vatni kuchlantirsang, qanchadan qancha da'vatni qattiq kuchlantirgandan tashqari, buningdan kishilarning huzurishining ko'p bo'lishi mana buningga sabr qilishing kerak. Biz buni ko'p ko'rganmiz. Tabliğçilik boshlanadi, da'vatchilik boshlanadi, iymonlish boshlanadi. Nurg'un boshlanishlarni, ushaq meclislarni, jamoatlarni ko'rib kelganmiz hammamiz bu aga. lekin ozgina da'vat qilib bir mezgil da'vat qilgandan keyin qarasa, sabt ketib qolganlardan bir nechasi yo'lda qolib qolgan. Ya'ni da'vatni shuncha haqiqat dalillar bilan isbotlasang, kishilar agashmagan. Ayni vaqtida bir nechchi ming odam da'vatlarini og'lab, yig'lab, go'kirab takbir Alloh akbar degan, lekin sen turmiga yoki biror muhim ish uchun ishlatay desang bir odam chiqmagan. Mana bunda holatlarda noumid bo'lish va ma'yuslanish bu to'g'ri emas. Mana bu da'vat qancha kuchaygan sira, kishilar bu da'vatdan zo'rigan sira, kishilar agashmagan sira biz bu yo'lning musibatiga sabr qilishimiz kerak. Mana bu 4-chi sabr qilish. 5-chi sabr qilishimiz haqiqatga agish kuchlarning ojiz bo'lishi, haqiqatga agish kuchlarning kambag'al, iqtisodsiz, pulsiz bo'lishi, haqiqatga agish kuchlarning hilmi kirillari, chora tadbirlarining kam bo'lishi, mana buningga sabr qilish kerak. hammani biz islom davlatini quramiz deydi qolisi 1 million dollari yo'q mana islom davlatini quramiz deydi atrofida qolisa bir qoli qoli rasululloh tuzuk tarjim qila oladigan biror mollaning yo biror mavluviy yo biror doktor magistrining tayini yo'q nima bilan quradi islom davlatini mana bu ikki to'rtta odam qura oladimi buni deganga o'xshagan mana bu haqiqatga agashkuchilarning iqtisodining kam bo'lishi ilmlarining kam bo'lishi yoki buningga ergash kuchlarning hilimikir chora tadbirlarining kim bo'lishi Ya buning osmonda uchadigan nani xolis bombardimon qiladigan aeroplanlarning bo'lmasligi mana bu yo'llarga sabr qilishimiz kerak mana bu haqiqiy sabr qilish hisoblanadi Beşinci, biz bu haqiqatga ergash kuchlarning ojiz bo'lishi va alloh yig'lab turadigan bo'lishi bu ergashgan yolunun to'g'ri va haqiqat ekanligining belgisi Hatta Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a sen Allah'ı jıglaydıgan, etti bir gün keşte Allah'ı yalvirdiganlardan üzerime, sen şula bilen birgi bol. Yani sen xiyalında şu müşriklerinin kattılır qazğın davet qilsam, şula İslamğa çinsa, bizge şunçizlar menfaati İslamğa faydası yetəmik deb, qalbını o tarafga mayil qıpqanma deb ayet-i kerimede mahsus bayan qılğan. kuparlar mana bu ojizlarni, mana bu kambag'allarni so'rinidan qayta chiqarib, bizga alaydi bir majlis tayyorlasa, biz alaydi majlisda o'ltirsak, bular bilan birga o'ltirmaymiz degan talablarni sungan. Shu vaqtning o'zida bu oyat karim bilan Alloh taolo Muhammadur Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni ojizlar bilan birga burish va Allohga davomli yig'lab turadigan, yosh to'kadigan, g'arib, dili sunuq, mazlum insonlar bilan birga bo'lishni buyurgan. 6. as-sabr alal amir amirning o'tkazgan zulmlari amir tarafidan sodir bo'lgan kamchiliklar xatoliklarga sabr qilish Bu xatoliklarga sabr qilish biz juqur deb o'tib ketdik qarindoshlarimiz juz'iy xatoliklar sababidan biz nurg'unligan ziyonlarni keltirib chiqaramiz bir jamoatda amir yoki shura a'zosi jamoatdagi 200 yo 300 odamning 20-30 xil fikriga ra'yiga berib mening bu mumkin emas Shuning uchun emir saylangan. Hamma odamni rozi qilish bu mumkin emas. Ne Muhammad al-Islom, ne Usami bin Laden, ne har qanday odam insonlarni etbalarını rozi qilib o'tishi bu mumkin emas. Bu har bir insanda o'ziga loyiq ra'yi, o'ziga loyiq fikr, o'ziga loyiq tafakkur bo'ladi. Lekin bu tafakkur yaxshi bo'lsa, Bunu cemaatlerimizde, rehberlerimizde, emirlerimizde sunuşimiz gerek. Yolluşimiz gerek. Eğer makbul kürüp asa, febiha hava nimet biz ecreliyoruz. Eğer onu kabul köymese o yüzden işe. Allah'ın aldığı düz cevap verirdi. Lekin alimler cihat meydanında, cihat sepede Mayli bizning kichik qo'mondan emirlarimiz bo'lsin, katta qo'mondanlarimiz bo'lsin, ya bosh emirlarimiz bo'lsin, bularning buyruqlariga va bulardan sodir bo'lgan kamchiliklarga sabr qilish, men Alloh taolaning isbiru va sabiru, sabr qilinglar, sabrda musobiq qilishinglar degan oyat karimining ostiga kiradi deb bayon qilgan. Bu mening shaxsiy tizib olgan emas. Bu tizilish tafsili Al-Umda fi I'dadil Udda lil jihad fi sabilillah Allah yoludaki jihad tayyorligining şer'i delilleri asoslari degan kitobda tafsili bayon qilingan. A'zolarning amir haqidagi majburiyatlari degan yerda. Shuning uchun biz amirdan sodir bo'lgan har qanday narsaga nasihat qilishimiz va onun to'g'ri yo'l ko'rsatishimiz bizning majburiyatimiz. Mayli oddiy kishi bo'lsin, mayli cho'ng kishi bo'lsin, mayli xatar qilib bo'lsin, nima bilan bo'lsin, nasihat qilishimiz, düşündürüşümüz biz uchun vojib. Nasihat qilish din nasihat kim uchun deganda payg'ambar sam tafsiri bayon qilgan, Allohning kitobi, Rasullarning hadisi buni qo'g'dash uchun va musulmonlarning rahbarlari uchun va musulmonlarning omilari uchun, avom kishilar uchun deb bayon qilingan. Shu nasihatimizni ayamasligimiz kerak. Nasihatlarimizni qo'siqimizda saqlab turib, bu nasihatni o'zaro deyishadigan bizda bir xil odat bor nasihatimizni uchiq oshkora ro'bro amirning yuziga yetkazmay o'zaro undoq qilsa bo'lamdi bundoq qilsa bo'lamdi o'zaro bir atrofimizga ozgina yo'linadigan tayinadigan hasilarni paydo qilib olib iningdiki o'ttirg'i chiqiradigan bundoq qilsak bo'lmaydi sabr qilishimiz kerak nasihatlarimiz bo'lsa yolg'iz da mehfi yuziga yetküzgünümüz afzal. Aşkar desek ham duruz shariatda. Lekin afzal mehfi yetküzülse nasihat qilinsa bu yaxshi bo'ladi. Olimlar Şuna ko'rsatilgan bu narsa. Shu jihad maydonida amirlarimizdan ranjiydigan Bana bunda kız bulamdı, bunda taqsim kız bulamdı. Men bu tuturum tuturman desam, bu hendek tut dedi. Men avtomatka amroq idim, men pika tutqizib qo'ydi. Ha, men 82 ni otitdim, 75 va'di. Mana buning o'xshagan talaflarimizga va bu qo'mondonlarning emirlarining o'rinlashtirishlariga sabr qilishimiz kerak, birodarlar. Sa agar oxirda tu ashpazlik qil desa, ashpazlik qilishimiz kerak. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hadisi bor, insonlarning eng yaxshisi o'zining etining shugunni tutib, qayanda Alloh akbar deb jihodga chaqiriq qilinsa, shu tarafga chopaman deb tayyor turadi. Agar oq qisabga opirib qo'ysang, oq qisab turadi. Oldin qisabga opirib qo'ysang, oldin qisab turadi. Chochlari chuvilgan, yuzlari tarat chiroyga qarasang, oyda bir qatim yuzini yuvgandek emas. Mana mushundaq bir insonlar bor, mujohidlar bor. U sapning orasida, do'stlarning orasida obro'yi ham inovati yo'q. Agar biror odamga bir shafaat qilib, biror odamga biror foyda manfaat yetkizish gipini qilsa, uning gip hargiz elinmaydi. Agar biror narsaga ijozat so'z ijozat ham berilmaydi. Shunda g'arib insonlar bor sapning ichida, mana bu insonlarning ichidagi eng yaxshisi degan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Ham mushundaq insonlarga xush bishorat bo'lsin degan. Shuning uchun biz ashpazlik e, qo'ysa ashpazlik, safti qo'ysa safda, oldin safda qo'ysa oldin safda qayaga o'rinlashtirsa shu yerda turish bu vojib. Amirsiz bir boshsiz hech qanday narsa vujudga chiqmaydi, birodarlar. Qancha yaxshi odam ko'p bo'lishidan qat'i nazar, bosh bo'lish bu vojib islom dinida. Hatto safarda bu ham bayon qilingan. sizlarga ustozlaringni yetkazgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun amirlarimizdan sodir bo'lgan kamchiliklarga sabr qilib, qo'shiqimizni singdirib o'tsak, buning manfaati umumiy yetadi. Biz bunu da ecir alımız. Lekin uni biz tutuq qilib turib, onu buni fitna qilib, quruq o'zaro bir-birimiz bilan so'zishib o'ltirib, bir necha adamların kallasi kaydı, bir neçesi jihad maydonida gitip kalıdı, Bir neçesi biz nusrat qilmasak, sunnatni ijro qilish uchun kelganmiz. Nusrat mana shunda adaletsizlik, günah masiyatlar nusrat tushamda. Biz nusrat degan taqvodoni ustiga tushadigan narsa bu. Biz şu uchun farishta bo'lishimiz gerek. Mana shunda davetle şeklen to'g'ri amaliyotga elib keladigan natijasi musulmonlarga shikastdan mag'lubiyat. Shuning uchun buni o'z beshidan o'tkazganlar olimlar ana shunda xulosalagan. 7-chi Yo'l ustidagi mujohid qarindoshlarimizdan yetgan azar kulpatlarga sabr qilishimiz kerak. Mumkin qarindishimiz bir narsani so'saq bermaydi. Mumkin ya bir narsamni ilib olsa deb urushib qilishi mumkin. Ya birsining pulisi va ozg'in narsani ekilib bozorda yeyishi mumkin. yoki qarindoshlarimizdan ozgina til haqorat qo'pol so'zlarni eshitib qilishimiz mumkin. Buningga sabr qilishimiz kerak qarindoshlar. Biz shukur dedik. tağut hakimiyetinin zulmüge, tağut hakimiyetinin turmalarga, qar kamirlarga sabr qilishga biz tayyormiz. Hech kim hech kimga gap qilmaydi. Uning so'laydigan turmusi va uradigan kaltaklari va bir kim olib qarayanmaydi. Lekin o'z hayotini Allohning dini uchun taqdim qilishga kelgan do'stlarimizning ozg'ini yetkizgan azar kulfatlarga sabr qilinmaydigan, shu sabr qilinmaslikdan maydonni tashlab ketib qoladigan ya ketib qilishga sababchi bo'ladigan bunday holatlardan saqlanishimiz kerak. yo'l ustidagi mujohid qarindoshlarimizdan kelgan azar kulpatlarga sabr qilishimiz kerak. 8-chi ba'zi birodarlarimizning bad axloq, ya'ni axloqsizlik qilgan, ha, o'zining qarindoshlariga yaxshi muomala qilmagan holatlarini ko'rib, maydonni tashlamasdan buningga sabr qilishimiz kerak. Saplar ara o'zimizning qarindoshlarimizning axloqsizligi, yo og'zining yomonligi, yo darhol jidallashib turadiganligi Her xil eyipleri, tabiatları bulut insanın. Çünkü her bir insanda bir xil tabiat üzgü layık hususiyet var. Şu hususiyetlerini köyge vaqtlarımızda biz karındaşlarımızın rencigen sababni asos qilib turib, maydonni tashlab ketib qolmasdan bu do'stlarimizning bu axloqsizlik taraflariga sabr qilishimiz kerak. Mana bu e, sabr qilish to'g'risida Al-Umda e, degan ki avtori e, doktor Abdülkadir ibn Abdülaziz'in mana bu mujohidlar sabr qilish kerak degan mazmunda mana bu bir necha turlik sabrlarni xulosalab e, bizga qoldirgan shuning uchun biz e, urush maydonida sabr qilish yo'lning uzunligiga sabr qilish shak shubhalar fitna fasodlarga sabr qilish va kishilar da'vat qilsa haqiqatga qon chaqirgan sir huzurishga sabr qilish musulmonlar va haqiqatga agashguchlarning ojiz bo'lishi ixtisossiz bo'lishi va ularning pullarining hisoblarining kam bo'lishiga sabr qilish va amirdan sodir bo'lgan kamchiliklarga sabr qilish va qarindoshlarimizning azor kulfatlariga sabr qilish, qarindoshlarimizning bad axloq, ba'zi axloqsizlik taraflariga sabr qilishimiz bu biz uchun intayin muhim. Maqsad bularning hammasi shariatda islom qonunshunosligida bir asos bor. irtikobu akhafid dararayn. Ikki ziyonliq narsaga duch kelgan vaqtida bu ikki ziyonliq narsaning zine az dairesi ta, xos bo'lganlarga qo'l tikish orqali katta ziyondan mudofalanish qoidasi. To'g'ri, amir xatolasam xatolik bo'ladi. Qarindoshlarimizning bad axloqligi, belge azar kulfatlar hem gunoh. Biz u gunohni tasdiqlaganligimiz emas. Lekin mana bu yuqorqidagi sabrlarni qilish arkalık, biz Kudanın kanununu tiklash sapning birlikini qo'g'dab qilish, musulmonlarning birligini qo'g'dab qilish, shu orqali islom bayroqini tiklashdan iborat oliy g'oya maqsadga yetish uchun mana bu biz ozgina kamchiliklarning ustiga dastlab turish orqali va qo'l tiqish orqali mana bu birlikni qo'g'dab qilish uchun shuni shariat ijozat qilgan. Allah huzuriga ketgan ey do'stlarim Havas orzusiga yetgan ey do'stlarim Allah huzuriga ketgan ey dostlarım, havas orzusiga yetgan ey dostlarım. sizga salom mard yigitlar bizdan salom ey şehitler, sizga salom mard yigitlar bizdan salom ey shahidlar inson uchun eng buyuk bu baxt saodat sizga maza endi g'am yo'q faqat rohat inson uchun shu bilan kechki radio eshitirishimiz nihoyasiga yetdi e'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib Alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. mard yigitlar bizdan salom ey shahidlar sizga salom mard yigitlar bizdan salom ey shahidlar